Студія наша дає продовження думки, котра пов'язує обставини біжучого часу перед Армагеддоном. Хоча оказія, котра сталася, яка є освітлена аж параграфом 37, указує на завершення, цілковите завершення битви Армагеддон, Однако початок студії вказує на перед Армагеддонні обставини. І так, наша студія звернула увагу на положення людей, котрі знали волі Єгови, котрі в свій час мали нагоду знати і мали нагоду знати в погляді Єгови. Однако вони теж знання розділили, розчинили в свій погляд, а вірніше погляд тодішнього часу обставини. Тобто, коли винищувалася ворожа армія Мадіянитянів. Обставини були такі, що всі речі, від котрих залежало тілесне життя, були у дефіциті то есть их не хватало. І от так відповідь була і дана жителями Сокхофа і Пелуел, котрі були в світі з Єговою, як і всі ізраїльтяни, що по цій причині, що дефіцит таких речей, котрих вимагав Гедеон, їх здержує. Вони не проти би їх дати але їх ще здержує те, що вони, наприклад, не знають, то тобто не мають упевненості, де побіда має бути ще. Тобто вони були зорієнтовані ведацькі свої подати на обставини тодішнього часу. Наша теократична література не цього викладу, а багато ранішого викладу. Бо цей виклад звучить у нас, здається, 35-м роком. А виклад десь приблизно у 28-му році наша теократична література подала таку думку, що перед початком битви Армагеддон многі з посвячених слугів будуть заявляти слідуючі слова. У мене немає часу повністю віддати себе на служіння Господу. А другий скаже так. А в мене немає грошей. Реалізувати цю посвяту. Це була думка ще ранніх часів. А сьогоднішня студія вказує на те, що це є образна мова, котру промовили вже именно дальше себя под контроль демонів бісів уже тілі Хорда і Пенуела, точно ті самі слова. Ці речі, що є в дефіциті, вони їх віддати не хочуть на діло Єгови. І піддержати діло Єгови. Брати і сестри, я спеціально називаю думку теократичної літератури у цьому самому питанні раніших часів і теперішніх часів. А тепер погляньте на себе. Ми жителі міста Єрусалим чи ми жителі міста Сокола Пенора. По тому, що нами контролює, що задержує нас від повної посвяти. І на останнє питання. А для кого ця економія і буде? Хто користуватись ним буде? Звертаю увагу вам на таку обставину. Дехто із вас є присутній тут, котрий знає голодний рік 1947 на 48. І той, хто пам'ятає, той може тут же стати і сказати так. Це був рік, у котрому ніхто не міг наїстися, ні той, хто мав їжу, ні той, хто й не мав нічого. Це правда чи ні? Я питаю тих, хто був у тому році живий. Так воно і було. Хтось не то, що забув дефіцит харчу, а дефіцит ситості. Це більш точне вираження. Отже, це був случай, котрий ми добре знали. Однак сьогодні щось діється на зразок, але не в буквальних харчах лише. Ми сьогодні бачимо такі цікаві речі. Хтось один із жителів землі не має значення, хто це він є. Наприклад, якийсь достойник чогось йому забаглося. І то, чого йому забаглося, теж немає значення, що там було. Чи це буде одежа, чи харчі, чи якась обстановка, чи якась компанія. немає значення. Через один місяць часу чомусь усім забагається подібне. що пащини в окремих місцях географічної землі називається епідемія, то через місяць стає пандемія, тобто загальна хвороба цілої землі. Бо епідемія це хвороба окремої частини держави, географічної точки. А пандемія це загальна. Я спеціально звертаю вам увагу на ці речі бо якщо ви так не спостерігали, ви мусили це відчути, що сьогодні багато є людей тих, і їх переважна більшість. Якщо ви їх запитати, чого ж ти шукаєш, чоловіче добрий, то можна старається сказати, що це буде найважче питання для нього, що він до відповідь. Чого йому треба? Він шукає задоволити голод дефіцита. А товари дефіциту у нього є. А він не може себе насадити. Отже, цей стан у світі автоматично, якщо хто ще живе по автоматики, перекидається на свого Господа. І вони дехто на ну, в автоматично говорять так. У цьому мішку залишилося пів метра до дна. А далі нічого вже не буде. Тут зупинка. Витрачає лише до себе. Чи то в мішку є зер, чи гроші, чи речі, чи здоров'я в ньому є. У нього ці тілесні природи, чуття ми їх називаємо тілесна автоматика працює на те, щоб зупинити і сказати все. Далі живемо по економії, по системі жителів Сокхотертилева. Вони теж економили. Наша тема багаторазово заявляла. І раніше, тим більше сьогодні, перед, перед лицем Господа Ісуса Христа оправдання немає людина, будучи обкладена будь-якими обставинами. Хіба що вона фізично мертва. Уже сам факт, що ти живий. Ти несеш відмічальність за допильовання точної якісної волі Господа. А решта нічого немає. Тому бережіться, щоб ця і епідемія, і панделія, і та ненасіч того, що є, не того, чого нема, а того, що є, щоб не було в нас, в наших руках, розцінено духом світа. Світові нічого не достатньо. Нехай дефіцити його будуть багатством, а не нашим у нас має бути дефіцит один. Тобто постійно виробляти його треба. Це любов до Господа. І бажання виконати його волю. Решта нічого в нас немає. Отже, будуємо так життя, бо щоб прослухав цю пророчу картину, цей голос, мимоволі не стати в ділах. Вчителями Сокопотим, але на котрих Гедеон волю Господа приніс покарання. В думках ви можете стояти жителями міста Єрусалим, але його розсуди по ділах. Так думали, звичайно, і жителі Сокофа і Пенуела, що вони є теж подібно Гедіону, завіті з Єговою. І таке думання, здається, що помагало їм виробити речі, котрі треба було дати на діло Єгови, а вони дали для себе. З цього нічого не вийшло. Єгова не признав цю причину і його їх за це осудив. Отже, знаючи, що це є повчення і наука від Єгови для нас, ми будемо оминати цей звідничий дух котрий тепер працює на повну потужність, і він, певно, буде працювати ще більше, щоб не то що звести. Це було слово звести раніше, а щоб вирвати, це слово сьогодні можна вживати, і тих, хто посвятили себе служити Господу. Отже, на ці речі звертаємо увагу при переслуханні цієї історії. może kiedyś się studiuje, zanim zakończyć się służyć.